De fratoi dum pandemia enfermitezzo. Pazzo ca gioio sur la cui tablo. Tio tamen ce multai gefratoi estas escepto. Gefratoi, fratoi dum pandemia enfermitezzo appena o povas eviti unula alian, ca ili do devas pasigi multe da tempo cune tio povas conduci al querelo. Ien ca ien, tio ancau povas forte cun veldi ilin. Ecte la comenzo de la cron virusa pandemio, che frato esidas cune primal vaste, ol iam ein. Ce fermitai lerneioi, sen sporto, amicoi, cae aliai activezoi exter la domo, La rilatoi en multai familioi estas severe provatai. Kiel la rilatoi de fratoi cae fratinoi de tiam shangigis? Cae kio restos nun tiel? Lau la germana poeto Kurt Tucholsky, ge fratoi au militas inter si, au ili fumas la pipon de pazzo. Dum esceptai tempoi kiel nun, dum la pandemia enfermitezzo, ambau eblas. Gefratoi povas quereli aparte multe, sed ili povas ancau cun cresci. Cio el ambau estas trafa, tio dependas de diversai factoroi, clarigas psicologino de la Universitato de Frankfurto. Exemple de la agio differenzo, de la personezzo de la infanoi, sed ancau de la heima situazio, cae ciel fartas la patroi dum tiui monatoi, ciui estas chargio por ciui. Dum la cronvirusa pandemio, supposeble la militado, ocasas pli ofte. La infanoi havas multe da frustrigio, cae frustrigio creas agresemon. La chagrenon ili esprimas ce la homoi ce ciui ili plei malfacile povas fari tion. Ge fratoi do ricevas la plenan bombadon, char onis cias, onine perdos ilin. Malgrau la alta conflicta potenzialo, laula psicologino tamen multaige fratoi, successas interrilati aparte harmonie ili disvolvas novain comunain interessoin, pli forte perceptas unula alian, cae rimarcas che la alia estas tutte valora partnero en tiu malfacila situazio. La specialezzo pri la gefrata rilato estas la comuna sorto, diras la psicologino. Malsame olce amicetsoi, oni ne povas mal annonzi gefratan rilaton. Certe ne dum epoco, dum kiu appena eblas forlassi la logeion. Ciel mal precisa regulo validas, iu pli granda estas la agio differenza, des pli mal oftai estas conflictoi, char la infanoi ne plu estas tiel forte ligitai unu cund la alia. Ili vivas en siai proprai mondoi, cae tie nec estas cun agado, nec contrau batalo. Iu pli malgranda estas la agio distanzo, des pli intensa estas la rilato. Cio povas signifi, che gi povas esti pli harmonia au pli rivalezza. Plei mal strecita, ofte estas la rilato ce mixo de frato cae fratino. Plei harmonia est la combino de granda frato cum malgranda granda fratino. Ce agio differenzo de tri gis quar iaroi. Decida factoro, ciel ge fratoi el tenas unula alian, estas la ge patroi. Se ge patroi daure faras comparo in ciel, rigardu ciel bone condutas via fratino, au vidu ciel bone tion faras via frato, tiam tio fai rigas la rivalezzon inter la infanoi. Estas pli bone percepti la individuezzon de la infanoi cae pli fortigi gin, opinias la psicologino. Sedum la pandemia enfermitezzo la rilato inter la infanoi malbonigis, tiam la gepatroi ne sorgu, Ciam revenos la ciutago, tiam tio normaligios. La cronvirusa pandemio estas pasonta, escepta situazio. La travivagioi dum tiu tempo ne changas las intenoin. Malsame ol exemple la divorzo de la gepatroi.